Գուրգեն Բալայան Երկիցական մանրապատումներ Խանդանուշի արկածներից Խանդոտ կնոջ անխանդ ամուսինը Մեր հիմնարկում չզբաղված աշխատող չկա։ Ոմանք սուրճ էին խմում, ոմանք թերթ կարդում, խաչ բարլուծում, ոմանք էլ երազ էին տեսնում։ Դրա համար էլ բացի տնորենից բոլորի փոխարեն ակամա ես էի աշխատում եւ սովորաբար տուն ուշ էի վերադառնում։ Կինս տիկին խանդանուշը փնփնթում էր ու սկսում հարցակնել ինչու շացարուր է իր ինչ է իրանում ում հետ է իր գոլյատալնում եւ այլ եւ այլ ես անկեղծորեն խոստովանում էի ինչն ասացի ձեզ խանդանուշը չեր բավարարվում որովհետեւ հարևանները նրա ականջին փսփսացել էին թե իբր մի օր ես ման եմ եկել Հենց նրանք էլ կնոջս խորհուրդ տվեցին ուշ տուն գալու համար տեղեկանք պահանջել ինձանից։ Հիմնարկի տնորենը սիրով տալիս էր տեղեկանքները։ Երբ գնում էի ցանոթներից տուն շախմատ նարդի խաղալու, նրանցից էլ էի տեղեկանք խնդրում։ Ծիծաղում էին եւ տալիս բայց առանց կնիքի։ Հետո հարևաններս կնոջս գլխի գցեցին, որ առանց կնիքի տեղեկանքներ չընդունի։ Ստիպված տեղեկանքի փոխարեն ցանոթներիս էի բերում մեր տուն։ Վկայում էին, որ իրոք նարդի էի խաղացել եւ կինս հանգստանում էր։ Մի օր էլ վաղեմի ընկերս ճամփին բադահեց, հրավիրեց ինձ տուն։ Մի քիչ նարդի խաղացինք, դեսից դենից խոսեցինք, կերանք, խմեցինք, կես գիշեր դարձավ։ Տեղեկան խնդրեցի։ Ընկերս կին ուներ, բայց կնիկ չուներ։ Կինը մատով կնքեց այն ու ասաց. «Խնդրեմ, Գուգուշ ջան, բան է, եթե որ դատարանի հաշիվ լինի, ինձ իմաց կտաս կգամ ցուցմունք կտամ, որ սա իմ մատնահետքն է»։ Ես նաև դեղեկանքներ էի բերում տրոլեյբուսի, տրամվայի, ավտոբուսի, երթուղային տաքսիների վարորդներից եւ շատ ու շատ ուրիշներից։ Մի օր էլ ինձ ու ինձ մտածեցի, «Էդ ման գալը տեսնես ինչ է, որ այդքան ասում են»։ Արի մի անգամ էլ փորձեմ, փորձը ինչպես ասում են, փորձանք չի։ Երկու թուրքական սալիկ առա, մոտեցա պատի տակ կանգնած մի օրիորտի ու ասացի. «Արի շոկոլադ ուտենք»։ «Ուտենք», ասաց նա։ «Կերանք»։ Նայեցինք իրար, առաջարկեց կինո գնալ, տարա։ Ճանապարհին խնդրեց, որ մտնենք սրճարան, մտանք։ Ուզում էի համբուրել, ասաց. «Էստեղ ամոթ է, ավելի լավ է գնանք մեր տուն»։ Տանը զրուցեցինք, անեկդոտ պատմեցինք, մի քիչ էլ խմեցինք, ընթրեցինք, եղավ գիշերվա ժամը 3-ը։ Տեսա ուշը վեր կացա ու ասացի. «Դե ես գնացի»։ «Գնա, ջանամ, գնա, դու տղամարդ ես»։ «Դե մի տեղ եկանք դուր», ասացի ես։ Նայեց երեսիս մի տեսակ ժպտաց ու տվեց տեղեկանքը։ Վերադարձա տուն։ Որտեղ էիր, որոտած կինս։ Ես էլ իմ հերթին ժպտացի ու գրպանիցս հանեցի տեղեկանքը անմիջապես վերցրեց ու կարդաց. Սույնը տրվում է Տիկին Խանդանուշին Արայն, որ նրա ամուսին Գուգուշը խանդելու բան չի։ Մերորյա սուտասանը Լինում է չի լինում մի հիմնարկ է լինում։ Այս ձեռնարկության տնորենը ամբողջ օրը պարապությունից ձանձրանում է։ Շատ է ձանձրանում, թե քիչ, Շատ նույնքիչն էլ ինքը կիմանա։ Վերջը որոշում է սուտասաների մրցույթ անցկացնել։ Որոշելն ու անելը մեկ է լինում ու պայման է դնում։ Ով են տեսակ սուտասի, որ ասեմ սուտ է, հիմնարկես կեսը կտամ իրեն։ Գալիս է հաշվապահը, թե տնորեն ապրած կենա աղքատությունը վերացել է, տնտեսությունը բարգավաճում է, վարձերն ու հարկերը պակասել են, ել գործազրկություն չկա, աշխատավարձ ենք ստանում։ Կպատահի, Անցումային շրջան է, ասաց տնորենը։ Հաշվապահը ծծրակը քորելով գնում է հաշիվները խառնելու։ Գալիս է պլանադիկը թե տնորենն ապրած կենա սեփականաշնորհման գործընթացը արագացել է։ Վաուչերները դրվել են գործի մեջ, բոլորս բաժնետեր ենք դարձել։ Շահույթ ու դոլարով ենք ստանում։ Թակավորի պես ապրում ենք։ Քո տոնոշինի հա, կաչ կա, սենյակը դարձրել ես trading խաուզ, պատոհանից արելտուր է սանում, թագավորի պես է ապրում։ Պլանավիկն էլ ինչ որ տեղը կորելով հեռանում է։ Գալիս է պահակը թե տնորեն ապրած կենա, դու ինձնից 100 դոլար պարտք ես վերցրել։ Ասուտ ես խոսում, դոլարները պայեստապետից են վերցրել։ Դե որ սուտ եմ ասում, հիմնարկիդ քեզը դուր ինձ։ Չէ, չէ, ճիշտ ես ասում։ Դե որ ճիշտ եմ ասում, դոլարները դուր։ Տնորենը ճարահատյալ տալիս է դոլարները։ Պահակը տանում է էլեկտրոէներգիայի վարսնեմոցում, շացած ատամներն է սարքել տալիս, մի բոլ մաստակ ու արևածաղկի սերմ է առնում, 7 օր իդ գիշեր իր պարավի հետ նստում, ծամում են, չրթում ու ծիծաղում տնորենի վրա։ Մեր ժամանակի փանուսը։ Փանուսն կինը սովորականի պես վիճում էին։ Հայ մարդ, ես տունը պիտի պահի։ Ախր ոչ մի բանի մասին չես մտածում, է։ Ահա ոնց մտածեմ այ կնիկ, ախր ծախորդ եմ, ծախորդ։ Ինչ կորս բռնում եմ, ծախ է գնում։ Գոնե ծախ գից քաշիր։ Է, ասում ես էլի, ծախ գից որ քաշեմ, աչից էլ կզրկվեմ։ Սեղանիկ դիր, ոչ աչքը գնաս, ոչ ծախ։ Խելոք բան ասացիր, եկուս եբե դնեմ։ Բա փողը, պարկ վեկալ, օգուտ կանես կտաս։ Փանոսը բարեկամներից 100 դոլար է պարտվերցնում ու գնում Սադախլու։ Մի ճամբրուկ ապրանք է բերում, խոհանոցի կոտրած սեղանը մայթին դնում, դախլի առաջ նստում։ Շատ է նստում, թե քիչ 3 հոգի էր մոտենում։ Փանոսը ուրախանում է, «Կլեններս եկան»։ Եկողները հետաքրքրվում են։ «Հա, ես ինչ գործ ես, ախպեր»։ Տեսնում եք էլի։ Տեսնելը տեսնում ենք, բայց մեր հաշիվը չի երևում։ Ինչ հաշիվ։ Էս սեղանիկը որ դրել ես, է, մեզ հարցրել ես, ներողություն դուք ով եք։ Մենք այս տերիտորիայի տերն ենք։ Ես էլ այս տերիտորիայի բնակիչն եմ։ Նշանակություն չունի վարպետ, ուզում ես Ամերիկայի բնակիչ եղի է, այստեղ որ սեղան ես դրել, ներ հաշիվը պիտի տաս, թե չէ, թե չէ ինչ կանեք։ Պատասխանի փոխարեն անծանոթները շուռ են տալիս սեղանիկը երախաները մոտ են վազում, ապրանքները հապշտակում ու չքանում։ Հիմա հասկացար, դե սուսուփուս մեր հաշիվը տուր։ Ա որտեղից տամ ապրանքներս տարան, տաննելի կունենաս։ Դեր ծախիր, վաղը կգանք։ Բա որ նորից բռնեն, է, ել ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասի։ Սրանից հետո այս օբյեկտը մեր հսկողության տակ է։ Փանոսը գնում է տուն եւ ինչ տեսնի, որ լավ լինի։ Երեխաները ճամպրուկը բացել են, շոկոլադները կերել, սիգարետներն էլ բացել, խաղ են անում։ Բարկանում է ասում է. «Վայ, ծերերն եմ անիցել, հա»։ Այդ պահին կինը ներս է մտնում, փանոսը հրաշքով փրկված շոկոլադը տալիս է կնոջը։ «Առ, ես էլ դու կեր, ես իմ արևտուրը բրծա»։ «Վայ, հող եմ ծախորդ գլուխդ, հա»։ Եվ նորից սկսում է մարդու կնգա սովորական վեճը։ Լավ, եղած նեղած է ասում են նրանք, ընտանիքով նստում, մնացած հրուշակեղենը ուտում են ու քնում։ Արաբոցյան կինն ասում է. «Հե, Փանոժան, ես վաուչերները ար, Տարցախի, գոնե պարտքի մի մասը տուր»։ Փանոսը վերցնում է վաուչերները տանում վաճառելու։ Շուկայում ձերքին բռնած միտք է անում։ Տեսնես հիմա ինչ փորձանք է գալու գլխից։ Այդ ասելներ, քամին կարծես լսում է նրա հարցը, հրցնում է վաուչերները, փանոսով վազում է որ բռնի, բայց սովորական քամին դառնում է սատանի քամի, պտուտներով վաուչերները բարձրացնում է ու մոտակա շենքերի պատուհաներից ներս կծում։ Փանոսը գնում է տուն, կնոջը պատմում, իր բաժին անեցքները ստանում, բայց կինը չի հանգստանում։ Մինչև լույս մարդու կնիկ միտք են անում, թե ոնց են ապրելու այս թանկոկրակ աշխարհում։ Լուսադեմին գինը ուրախացած ասում է. «Փարոս, գտա»։ Ինչի գտա։ Էն անտեր ծրագիրը։ Անունն էլ քո անուն ունի, են որ ասում է Փարոսը, հա հա հա, գնամ նավթի տալոնը բեր, ցախենք, պարտ կտանք։ Փանոսը վեր է գնում գնում, սոց ծառայություն, Ծառայության ծառաները նայում են ցուցակներն ու ասում են. «Մեր Փարոսի մեջ փանոց չկա»։ Հետո ինչի՞ հարևանս ինձանից առողջ է, լավ առևտուր է անում, լավ ապրում է, նավն էլ բոլ-բոլ ստանում է ու այդ պահին մի անծանոթ կարիքավոր ասում է. «Ախպեր ջան, չնեղանաս, ես գործում դու ես մեղավոր»։ «Ընչի» հարցերին ճիշտ ես պատասխանել։ Բա ինչ անեի։ Պիտի սուտ խսեիր, որ կոմպյուտերը քեզ ճիշտ գնահատեր։ Շատ լավ, մյուս անգամ այն տեսակ տվյալներ տամ, որ կոմպյուտերի լացը գա։ լորվա կատակների եւ միամիտ մտքերի տեսականին։ Գիշո, որ խմած գնում ես տուն, կինդ վրա խոսում է։ Ա, կարավոր։ Բա ինչ ես անում։ Ասում եմ մածունու սևա, ասում է հա, ասում եմ վերմիշիլը մակարոնա, ասում է հա, ասում եմ արաղը ջուրա, ասում է հա։ Արա, արա, Էլ թեհե բաներ չանես, հա, քեզ շաշի տեղա է դնում։ Կոլիկը իր խստությամբ հայտնի ավտոտեսու չէր Վանաձորում։ Վարորդները միշտ խուսափում էին նրանից։ Մի վարորդ տեսնելով նրան ասաց. «Կոլիկ ջան, տորմուզներս չեմ պահում, չեմ կարող կանգնել, որ սարքեմ, այդ ժամանակ էլ կկանգնեմ»։ Անունդ ինձ կբախշես աղջիկ ջան, հարցրեց Սակոբիձյանը։ Վարդուհի, մորդ անունը բա, Մանուշակ։ Հա, լավ է, լավ է։ Բա հորդ քրոջդ անունները ո՞նց են։ Մեխակ, Նարգիս։ Հա, բա, ես էլ ինչ լավ ծաղկի դաստայ աղջիկ ջան։ Բարսեղի տղան մեկնում է աշխատանքի։ Որոշ ժամանակ անց նամակ է գրում հորը թե շուտ փող ուղարկիր, վերադարձի տոմս գնեմ ու գամ։ Ստանում է պատասխանը. «Տղա ջան, այն նամակը որ գրել էիր, է, չեմ ստացել»։ Բարսեղի ոդկը աշխատանքի վայրում կոտրվում է, տանում են հիվանդանոցը։ Ընկերները գնում են տեսության։ «Ա, Բարսեղ ջան, մի պատմիր տեսնենք, այդ ոնց եղավ է որ ոդկդ այդպես կոտրվեց»։ Է, դղեկ ջան, որես հալ կար որ տեսնեի։ Բարսեղի աչքի տակը կապտած էր։ Բարսեղ ջան, չլինի աչքով են տվել։ Չէ, այ տա, չէ, փայտով են տվել։ Սիսակը ծխախոտ չեր առնում, միշտ ուրիշից էր ուզում։ Մի օր հարևանը վթարի է ենթարկվել։ Շտապ օգնություն էին կանչել, մեքենան արագ գալիս է դեպքի վայրը։ Հանկարծ Միսակը մեքենայի առաջ կտրեց ու գոչեց. «Կանգնիր, այտա, ահլամի կանգնի»։ Վարորդը սարսափած ու զայրացած հազիվ կանգնեցրեց մեքենան։ «Այդ ահլամի պապիրոս դու»։ Սիսակի կինը ազգուշը գնում է շուկա։ «Այ մարդ, մեր դրան կշտինկած, մինչև շուկայից կգամ»։ «Հայ գնիկ, բայն շունն ինչա»։ «Այ Սիսակ, այդ շունը 7 տարիա չի հաճում»։ Արմանուշի ամուսին Եզիկը մահացել էր։ Բարեկամներից մեկը, Անդրյուգը, եկավ, տեսավ տղան լացելունում ասաց. «Ինչու ես լալիս այ բալա»։ «Դե հայրիկը մահացել է»։ «Բան չկա տղա ջան, լաց մի էլի, բəlkə լավն էլ է տա»։